Hayya ala fala, jednom se okrene na desno, drugi put se okrene na lijevo. Jedni kažu tako. Drugi kažu ne. Hayya ala sala, hayya ala sala. Oba dva puta hayya ala sala na desno. Hayya ala fala, oba dva puta na lijevo. I ovo je drugo ispravno. Allah najbolje zna. Allah najbolje zna. Ono što je bitno napomenuti je da bi praktično tokom čitavog vremena izgovaranja Heja ala sala trebalo biti okrenuto nadesno. I čitavo vrijeme dok se izgovara Heja ala sala treba biti okrenut na lijevo. Treba biti okrenut na lijevo. Dodaje se na sabahu Es salatu hajrom minen nev. Zato što je Bilal to govorio, a poslanik sallaha alaihi sallam mu to odobrio i potvrdio. Es salatu hajrom minen nev. Dva puta. Ovdje ima par pitanja, mi ćemo pokušati, inša Allah, dok završimo ovo što smo zanijetili. O čemu se radi? Šta je još bitno napomenuti? Za vrijeme poslanika, sallahu alaihi wasallam, učila su se dva ezana za sabah. U stvari, jedan je bio, nije bio za sabah. Jedan je bio pred zor. Koji je učio Bilal? I u njem nije bilo haja, nije bilo es salatu hajro minennam. Učio je pred zoru. Jer kaže poslanik sallahu alaihi sallam da taj ezan zašta? Da one koji spavaju da se probudi. A one koji klanjaju da ih opomene. Da je blizu zora. Oni koji klanjaju da ih opomene. Znači jedni drugi da se pripremi. O čem se radi? Onaj ko hoće da posti, da zna da je ostalo samo toliko vremena da može još jest i tako dalje. A onaj na, e, ezan za sabah učio se tek kad iziđe zora. Tek kad iziđe zora, onda je učio Abdullah ibn Um Mektum. On bi učio ezan i on je spominju as salatu hajru minanja. U većini slučajeva. U većini slučajeva. Znači, to su ta dva ezana. Druga stvar, treba shvatiti da se nekad u tekstovima hadisa i, i kanet zove ezanom. Tako poslanik sallallahu alaihi sallam kaže da je između svaka dva ezana namaz. Znaš što se ovo misli? Znači između svakog ezana i ikameta je namaz. Ste razumili, braću? Znači između svakog ezana i ikameta je namaz. Između svakog ezana i ikameta je namaz. Namaz. Zato učenjaci kažu, Dodo je, kaže, Osman za džumu treći ezan. Gdje je treći ezan? Stvari bila se već prije dva, ezani i kamet, i onda je Osman prije ovog prvog ezana, prije hutbe same, dodao još jedan. Pa su ispala ezan, ezan i ikamet. A kaže se tri ezana, stvari dva ezana i ikamet. Dva ezana i ikamet. Zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio ashabima klanjajte pri akšama, klanjajte pri akšama, klanjajte pri akšama ko hoće. Na što se ovo odnosi? Poslije ezana za akšam. Poslije ezana za akšam. Zato je najmanja pauza između, jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže između svaka dva ezana je namaz. Najmanji namaz je dva rekata. Znači da pauza između svakog ezana i i kameta treba da bude najmanje dva rekata. Dva rekata, da se obavi dva rekata, da se pripremi i da se obavi dva rekata. I kamet isto tako imamo više, imamo tri vrste i tri načina učenja i kameta. I kamet se uči kao ezan da se uči po tertilu, nego se uči brži. Uči se brži. I kamet imamo tri Znači, kao što imamo tri načina učenja ezana, imamo tri kameta. Jedan ikamet je kao Bilalov ezan, 15 rečenica. Ste razumili? 15 rečenica, kako? U stvari ne može biti 15 nikako, 17. 17 zato što se dodaje kad kamet isara. Kad kamet isara. To je ispravno. I zato sam rekao da je jako bitno da ovo saslušamo. Zato što neki osporavaju to a i to je došlo sahih predajom, ispravno, 17 rečenica, da se uči kao Bilalov ezan i da se doda dva puta kad kamet isara, kad kamet isara. To je jedan način. Sahih predajom došlo. Sahih predajom je došlo i ovo što se ovde najčešće praktike kod nas, a to je 11 rečenica. Sve se govori po jednom, osim tekbira na početku, tekbira na kraju i kad kamet isara. To se govori po dva puta. I treći način koji je također ispravan je da se sve prouči po jednom osim kad kameti sam. I tako će ispast devet rečenica. Znači devet, jedanest ili sedamnest rečenica. Tako da ako neko prouči ovako ili onako ne treba osporavati. Ne treba osporavati. I kamet uči onaj koji učio ezan. Znači onaj koji učio ezan. Ako je on oglasio namaz, onda treba da u, na ulazak namaskog vremena on treba da oglasi, najlogičnije da on oglasi i šta? I uspostavljanje namaza. I uspostavljanje namaza. Ezan i kamet su ispravni samo ako se uči redom. Znači mora biti redoslijedom. Ako se šta preskoči, mora se vratiti ono što je preskočeno, pa od njega nastaviti do kraja redoslijedom. Jeste razumeli? Ako poslije šehadeta kaže prvo haja ala falah, onda će stat, vratiti se pa reći haja ala sara, haja ala sara, pa onda haja ala falah, haja ala falah. Kad se kaže mora redom, znači mora redom kojim je došlo u predaji, u hadisima. Šta to još znači? To još znači da se ne smiju mijenjati riječ. Mora se reći, ako je Allahu Akbar, mora se reći Allahu Akbar. Ne smije se reći ništa drugo. Kao što je Allahu A'zam. Allahu A'zam ima skoro isto značenje koji je Allahu Akbar. Ali, ne, ali je neispravno. Mora se reći Allahu Akbar. Ako se prevede na turski, neispravno. Neispravno mora se učiti onako kako je došlo u šerijetu. Znači, redoslijedom i onim riječima koje su, koje su učene. Znači, umjesto hajja ala sara, dođite na namaz, ne može, ne može se reći akbilu ala sara, dođite na namaz, isto u arapskom jeziku, međutim neispravno. Kad je neispravno, drugačije reći na arapskom jeziku u istom značenju, kako će biti dozvoljeno turskim jezikom? Neispravno. Znači, ibadet koji je ustanovljen onako kako je ustanovljen, šerijatom. Za, na, znači, ezan je ibadet i ispravan je samo od muslimana. Ne može ga učiti, ne može ga proučiti kafir, pa da bude, da spane obaveza sa muslimana. E, ovdje dolazimo do jedne bitne teme koja je bitna za nas, a to je, znači, ispravnost. Ispravnost se ogleda u tome da se prouči ispravno onako kako treba, bez, znači, pjesmarici, bez da se pjeva, nego da se prouči po tertilu kako treba, to je s jedne strane. I s druge strane, da se ne pogriješi u arapskom jeziku. Da se ne pogriješi u arapskom jeziku. Da se ne promijeni značenje. Kako se mijenja značenje? Ako bi neko rekao Allahu akbar, često ćete čuti Arape, Turke i ove, da ovo na kraju akbar otegnu, to promijeni značenje. I to je neispravno. Ta jezan je neispravan. Treba ponovo učiti jezan. Akbar. Znači, akbar. Ne ima dužine. Akbar. Ne ima dužine. Ako napravi dužinu, onda je rekao nešto drugo. Jer akbar Akbar u arapskom jeziku je množina množina od riječi od riječi tabl bubanj ili što se kod nas dešava da umjesto k kažu eg g egber egber znači prašnjav a ekber najveći. Znači, time su promijenili značin. I takav ezan se mora ponovo pručiti. To je neispravno. To je neispravno. Ukoliko neko uči neispravno ezan, znači treba ga zaustaviti i pručiti ponovo, ponovo ezan. Šta je još neispravno? Neispravno je ešhedu enne muhammeder resulu ili rasule ako kaže ešhedu enne Muhammeden Rasul Allah, on još nije rekao šta hoće da kaže. On kaže, time je rekao, ja svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik, šta? Kao da je rekao, još nije završio misao. Još nije završena rečenca. Kao da je rekao, svjedočim da je Allahov poslanik Muhammed, šta? Šta? još nije završio misao. Zato se mora strogo voditi računa Rasulu Ešhedu enne Muhammeden Rasulu Rasulullah Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Znači sad je završena misao. Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik. Rasulullah. Lullah, znači lu, nije le. To je, dakle, jedna isto greška. Isto tako, hajje ala salah. Hajje. Nije hajja. Ali je ovo greška koja je greška, ali ne mijenja značenje. Ne mijenja značenje i sa tim je ezan ispravan hayya ala sala ako kaže ispravno ne mijenja značenje ezan je ispravan neispravno je ali je ezan ispravan jeste razumno braći isto tako ako bi se nekome potkralo pa rekao Allahu vekbar i često se to dešava Allahu ve umjesto ekbar vekbar je pogrešno ali ne kvari ne kvari značenje i ne kvari ezan. Allah najbolje zna, to bi za, za namaz, dakle, bio bi ovaj, neispravan. Međutim, u ezanu, ako bi se potkralo, umjesto ekber da kaže wekber, Allahu ekber, ezan bi ostu ispravan. Zato što još uvijek nije promijenio značenje. Promijenio znači, promijenio je izgovor, ali nije promijenio značenje. Zato treba strogo voditi računa Allahu e, hu e, I kod nas je, inače, zato što u nas u jeziku nema oštrog prelaženja sa vokala na vokal. U, E, I, E, A, E. To kod nas nema u jeziku, a u arapskom ima često. I zato mi kažemo džae, džae, džae, a nije džae, nego džae. Dakle, to su određene poteškoće koje mi imamo. Zato isto Allahu e, hu e, u e. Dakle, ovdje strogo treba Allahu ekber. Allahu ekber. Dakle, to je što se tiče ispravnosti. To je što se tiče ispravnosti. Treba napomenuti da je ispravno ukoliko Ezan prouči i dijete. Čak i ako nije punoljetno, ali je dakle dijete koje ispravno uči, Jeste, može i tu. Može biti i imam. Može biti i imam, ali ako je, dakle, e, nije, ne mora biti punoljetno, dovoljno je da je, znači da, da je razum, razumno dijete. Da je razumno dijete. Dobro. Ezan kvari, velika pauza. Prouči četiri tekbira i onda ode, ode, ode uzme abdest. Kad se vrati, ne može nastaviti mora početi iz početka. Velika pauza, kvar ezan. Drugo što kvari, Ezan je i kratka pauza, ali ako je napravi zbog harama. Na primjer jedan ustane da uči Ezan, ostali pričaju gibete nekog. I on rekao četiri puta Allahu Ekber i onda se okrene njima i kaže jest, jest, taj, taj, tako i tako. I opet nastavi haram, skloni se, treba ponovo učiti Ezan. Znači, napravio je malu pauzu, ali haramom. Ali ako bi napravio malu pauzu halalom, halalom, znači uči ezan, on uči ezan, neko najde i pita, jel došao Muhammed? On kaže, jes, došao jednog tamo i nastavi dalje učiti ezan. Jel pokvaren ezan? Nije pokvaren ezan, zato što nije rekao ništa što je haram. Rekao, ovo mi pokazamo gdje je ono za kog pita, ono, onaj za kog pita, jel tako? Znači, ove stvari isto tako isto tako bitne. Isto tako, Ezan treba od početka do kraja da prouči jedan. Ne može dopalo proučiti jedan, pa mu se nešto smučilo, da onda drugi sam nastavi. Ne može. Ako on prekine i ne, ne, ne prouči do kraja, drugi koji uzme da uči Ezan, uči od početka. Uči od početka. Ste razumili, braći? Zato što je dakle ezan kao cijelina i kao ibadet propisan kao fard kifaje, nije kao fard ajn. Ako je fard kifaje, znači onaj ko preuzme tu obavezu treba da iznese do kraja. A tamo gdje je fard ajn, fard ajn, Allah najbolje zna da u tom kontekstu Fukaha je stavila tako da je šart da treba da on prouči, taj koji počne da, pro, da uči, da prouči do kraja. Jer je on ponio, znači, tu obavezu u ime svih. Je tako? šta je još bitno za, na, za, za ezan? Da je ezan neispravan ukoliko se prouči prije vremena. Neispravan. Ukoliko se prouči prije vremena, treba, treba ga opet proučiti kad vrijeme nastupi. Kad vrijeme nastupi. Šta je e, isto tako bitno ovdje? Ukoliko se razlikuju ukoliko se razlikuju dvije vaktije koja se uzima kasnije. Zašto? To bi isto bilo kad bi, sigurnija je, praktično u tom drugo vrijeme se oba dvojica slažu da je nastupilo vrijeme. A u ono prvo vrijeme se još ne slažu. Naprimjer, dvojicu odredimo da nam odrede kad će se učiti za saba ezan. I jedan poviće, zora je uči ezan, drugi viće, ne, nije još. Znači sad se razilaze. Tek nakon izvesnog vremena i onaj drugi će reći, eh, sad je. E kad onaj drugi kaže, onda se oba dvojica slažu da je nastupilo vrijeme. Znači uzima se kasni. Ono kasnije vrijeme se uzima. I ujutro i naveće, uvijek. Uvijek. S tim što treba ovdje napomenuti da razlike od minut, dva, tri su zanemarljive razlike. Ovo se spominje ako bi bila razlika 10 minuta, 10 minuta, onda je to znači, već vrijeme koje je bitno, znači za 10 minuta puno se situacija promijeni, je li tako? A 2-3 minuta to Allah najbolje zna, nema nikakve, nema nikakve, nikakvog uticaja. Tako ako bi se desilo da ovdje neko počne učiti minut prije vremena, 2 minuta prije, inša Allah, ne treba zbog toga ponavljati ezan. Dobro. Bujem. E, ovdje se dozvoljene znači dva takvira spojiti i napraviti kao jednu rečenicu. Allahu akbar, Allahu akbar. To je dozvoljeno. Allahu akbar, Allahu akbar. Znači dvije rečenice spojiti kao jednu. To je dozvoljeno. Izgovorio si ih. Izgovorio si samo što se ispojio. Još šta je bitno ovde, puno braće, puno braće griješi kad uči ezan zato što dodaje teštit tamo gdje ga nema. Hayya ala salla. Nije salla. Sala. Hayya ala salla. Hayya ala salla. Znači na l nema teštira. Isto tako. Hayya ala al falah. Falah. Nema falah. Ne. Fellah je seljak, zemljoradnik. Hayya ala alal felah. Na Allah ne imate štita ni hayya alal salah, ni hayya ala alal felah. Isto tako i to je greška. Znači, prije sada nema l. Ne izgovara se ne, nego odmah sad. Hayya ala alal salah. Dok hayya ala alal felah. Ovdje ima prije f, ima l izgovara se. Isto tako to je veliki Allahu akbar. Treba sa teštidom tu lam izgovoriti. Dobro. Ako se spajaju dva namaza, onda se uči jedan ezan, a za svaki namaz i kamet. A za svaki namaz i kamet. Šta je još bitno spomenuti za ezan? sunnet je, dakle, mustahab, poželjno, da onaj ko čuje ezan, da ponavlja. Kad je Allah subhanahu wa ta'ala obećao veliku nagradu onome ko uči ezan, da ne bi ostali, ostali bez nagrade, ko hoće nagradu, znači ovdje često bude problem, hoće da uči ezan, hoće nagradu. Ako hoćeš nagradu, pusti nekoga drugog nek uči ezan, a ti ponavljaj za njim i opet ćeš teći nagradu, kaže poslanik sallaha alaihi wa sallam, kada neko uči jezan, ponavljajte za njim, jel, ono što kaže. I na kraju, šta? Kad završi jezan, doneste salavat na mene i proučite dovu. Koju dovu? Jest. Allahume rabbe hadihi davati tamme wassalati l'qaime ati muhammedan il wasilete wal fadilete وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ Neki još dodaju إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ Nije. I svejedno, uglavnom, neki kažu da ova zadnja rečenica nije sahi. Uglavnom, ukoliko se izgovori, inša Allah, da, da je sahi. Da je sahi. Da se doda i to. Da se doda i to na kraju, da je sahi. Onaj koji ponavlja za mojezino, ponavlja u sebi. Ne ponavlja naglas. Ponavlja u sebi. Ponavlja isto što i govori mojezin, osim kad mu mojezin govori hayya ala sara, hayya ala falah. Onda ponavlja la havla wa la kuvvete illa billah. Nema, dakle, ni, ni moći, ni snage. Nema onoga ko će promijeniti stanje, niti snage da promijeni stanje osim Allaha subhanahu wa ta'ala. Nema onoga ko će promijeniti stanje, niti onoga ko ima snage da promijeni stanje, osim Allaha subhanahu wa ta'ala. La havla wa la kuvvete illa billah. Ujutru na sabahu kad se čuje es salatu hayru minan naum, ponavlja se es salatu hayru minan naum. Isto tako u nekim hadisima se prenosi kad se čuje šehadet da se kaže wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah. I da se još kaže raditu billahi rabban وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبمحمد رسولا isto tako nekim predajama se spominje i to tako ako nekoga čujete da i to kaže znači imaju neke ima nekakve osnove prevod ati muhammeden il vasilete daje muhammedu al vasila vasila je visoki, visoka deređa i visok položaj za koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da neće mjesto u džennetu koje neće biti dato biće dato samo jednom Allahovom robu i kaže nadam se da će to biti ja i zato je ostavio preporučio ummetu da uči i dovu da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da da Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem to mjesto to mjesto u džennetu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad je to rekao va erju an akuna ana huwa nadam se da će ja biti da će ja biti taj zato je ostalo da ummet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem traži i dovi Allahu subhanahu wa ta'ala da mu da to mjesto wal fadila fadila je isto tako počast šta je to počast ta znači počasno mjesto među svim robovima a posebna je počast i počasno mjesto da će Muhammed sallallahu alejhi ve sellem njegovim šefaatom početi suđenje Jer svi će ljudi ići od Adama a.s. tražiti, pa od Ibrahima a.s. pa od Musa a.s. pa od Isa selam, Svi će odbiti i onda će Muhammed s.a.s. učiniti šefat i početi suđenje. I svi ljudi, znači, počasno mjesto u odnosu na sve ljude će imati Muhammed s.a.s. Zato je poslanik s.a.s. rekao ko ponavlja ovo za mu jezinom i na kraju provučio ovu dovu, ti učiš dovu za poslanika da dobije počasno mjesto da učini šefat za sve ljude, kaže ko to uradi, imat će moj šefat. Jer ti si dovio Allah subhanahu wa ta'ala molio da da poslaniku Muhammedu sallahu alaihi wa sallam šefat, kad mu Allah da, onda će on činiti šefat za tebe. Za tebe. Znači, nagrada se može postići i ponavljanjem, ne mora uvijek samo učenjem ezana. Dobro. Ovo je bilo otprilike sve što se tiče ezana i kameta. Sljedeći put nastavljamo o ostalim šartovima. O, ne, o ostalim, zato što ezan i kamet nisu šartovi za namaz, nego govorimo o šartovima za namaz. Ukoliko imate pitanja bujrom, ukoliko nemate, malo se osvježite, promijenite, avdje se pripremite za, za jaciju. Pitanje da li je dozvoljeno sjediti sa osobama koji je nose muslimanska imena, a i smijavaju se sa muslimanskim naredbama, znači sa šerijetom. Nije dozvoljeno sjediti sa takvima koji se ismijavaju sa vjerom. Nije dozvoljeno, zato što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vam je već objavio kad enzela alaikum i na drugom mjestu uh, na jednom mjestu Allah vam je već objavio znači u sure Nisa kad čujete da se Allahovi ajeti ismijavaju ili kufr čini da ne sjedite sa njima sve dok ne promijene govor. A u drugom ajetu kaže وَإِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيْسْتَهْزَوْ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَهُودُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِ A kad čuješ da se Allahovi ajeti ismijavaju i da se kufr čini, nemoj sjetiti sa njima dok ne promijene, dok ne promijene temu. Znači da priča o nečem drugom. I onda kaže Allah subhanahu wa ta'ala wa imma yunsiyannaka ash-shaytanu a ako te šeitan učini pa zaboraviš fala taq'ud ba'da dhikra i nemoj onda kad se sjetiš ne nemoj više da sjediš sa njima nemoj onda kad se sjetiš istog trenutka ustani i napusti to sjelo. Svejedno, ovo se odnosi na sve. Čak i muslimani koji obavljaju namaz ukoliko bi im se potkralo i počeli se ismijavati Allahovim ajetima, i sa njima ne smiješ sjediti. I sa njima ne smiješ sjediti jer su oni s tim ismijavanjem već izišli izvjeri. Onaj koji stalno obavlja namaz, ako se počne ismijavati šerijatu, višeženstvu, raznim temama, počne se ismijavati, izišao izvjeri odmah treba napustiti to sjelo. Da li je dozvoljeno sjelo sa onima koji piju opojna pića, dakle, piju alkohol? Nije. Nije dozvoljeno. Oni koji puše, znači, troše duhan, sa njima je dozvoljeno. Znači, nije haram sa njima sjediti, ali se ima mora, imaš obavezu da ih upomeneš da je to haram. Imaš, nije zdravoljest. Mora se, mo, moraš i opomenuti ako imaš moć, ako su tvoja djeca da im zabraniš, moraš im zabraniti ako nemaš moći nad njima moraš ih opomenuti da, da je to haram i da to ne radi to je bilo otprilike pitanje dalje da li je dozvoljeno poslije harz namaza da se uči salavat da se poklanja fatiha mrtvima to je svakako od bidata nije propisano nego ima tačno koji je zikr propisan poslije i prije i prije poslije namaza. Znači propisan je zikr prije namaza, poslije između svakog ezana i kameta je vrijeme kad se primaju dove. I tad treba upućivati dove. Molite Allah subhanahu wa ta'ala za ono što te interesuje i što želiš i od Donjaluka i Ahireta. Da li je dozvoljeno praviti mevlude i hatme u kući? Ovo smo više puta spominjali i ovo svi znate da je to haram, da je to bidat, da to nema nikakve veze sa islamom, da od toga nema nikakvu, niko nikakve koristi osim onaj hođa koji dođe da kasira. A i on od toga ima samo štetu što je kasiro. Da li je dozvoljeno umrlom učiti nur dovu? Nur dova je bidat, haram. Haram nur dova, kogod je nađe, vidi, čuje za nju, dužan je da je uništi. Nur dove. Dalje, učenje jasina. Učenje Kur'ana općenito treba učiti sebi Kur'an. Učiti sebi Kur'an. A za mrtvog ne treba mu učiti Kur'an, nego mu treba uputiti dovu. Ti uči za sebe Kur'an, tebi trebaju ta dobra djela. A mrtvom će koristiti dova da ti kažeš, ja rabi, oprosti mu, smiluj mu se. To vrijedi. Ima u šerijatu, znači od čega mrtvi ima koristi, ima zabilježeno, prenašeno. Ima koristi od dovi. Od dovi. Kao što su rekli hadis, da se troje vrati, od, iza mrtvog, ostaje iza mrtvog troje od čega on ima koristi. Od toga dova koji za njega i za njega. Ima da se hađ obavi, ako je bio obavezan da obavi hađ, pa umru da se za njega obavi hađ. Ima prenešeno je da žena pitala poslanika sallahu alaihi sallam, odnosno jedan od ashaba da podijeli sadaku za svog roditelja, hoće li imati od toga koristi, kaže poslanik sallahu alaihi sallam, da hoće. Ima, šta još ima? za njega dug da se vrati, to je sadaka, kurban da se zakolje, kurban kad se zakolje smatra se kao sadaka, da se zakolje kurban pa da se podijeli. Isto se smatra sadakom. To su stvari koje imaju osnove u šarijatu i njih činimo. Sve drugo što nema osnove u šarijatu ne čini se za mrtvog. Od toga je i učenje Kur'ana. Ima e, sura Jasin, ono općenito nema, ne govori o mrtvom, ono je za žive, i ibret za žive, govori se o, o ibretima i Allahovim dokazima o njegovom stvaranju, o suncu i mjesecu, o džennetu, o proživljenju i tako dalje. Ono je za, za žive, sura Jasin. Šta ima? Ima hadis, kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, hadis je daif. Ali kaže poslanik sallahu alaihi ve sellem, učite Jasin ala meutaku. Odnosi se na samrti učite jasin onima koji, vašima koji su na samrti. Zašto? Zato što se govori tim ajetima, o ibretima, o, o džennetu, o džehennemu. Zato, jer u tom trenutku njem dolazi šeitan. E da ga ne bi šeitan savladao, to u posljednje vrijeme on sluša Allahove riječi, Allahove ajete. Ali to je onaj koji, koji to razumije. Zato se čovjeku na samrti ili uči Kur'an, ili uči jasin, ili se zikr. Uči ne bilo onaj koji je na samrti ponavljao zikr za tebom, pa da budu zadnje riječi koje je izgovorio zikr. Dakle, to je dok je, dok je na samrti. Dok je na samrti. Kad umre, kad umre, završen. Dobro. Može li se uzeti preko tankih čarapa mesa? Može. Jel čarapa? Može se preko nje uzeti mesa. Kod žena, što se tiče ovih najlonki, tu je teško reći da je to čarapa. To nije čarapa. To nije čarapa, to je, dakle, nema ulogu da štiti nogu, da grije nogu, nego ima ulogu samo da promijeni boju noge i da je uljepša. Zato se to ne smatra čarapom, je tako? Je to čarapa? Nije. Može. Može. Ne, ne smeta. Općenito, ako je na otvorenom mjestu, ne smije tako ovaj pokazivati i otkrivati nogu sa tom čarapom. Onda će preko te čarape obući čarapu koja pokriva nogu pa će učiniti meso. Ne smije pokazivati jer je sa tom čarapom i bez nje kao isto. Ako se putuje i doće u situaciju da, da se izuje sa takvom čarapom se ne smije ni izuti mora obut od kuće čarapu s kojom će smije izut iako je na otvorenom prostoru da se noga vidi taka sa tom čarapom onda ne smije ta pokrivena noga je tako? a s onom čarapom ako se vidi otkrivena noga ne smije se vidit eto o čem se radi čovjek smije čovjek smije ako je na otvorenom vi kažete na otvorenom prostoru znači spominješano sa ljudima samo je čovjek vidi, onda može obrati tu čarapu, ali mora obrati noge jer se to ne smatra čarapom. Je to čarapa? Šta je čarapa? Znači nešto što grije nogu, štiti nogu. Ovo samo uljepšava ni od vetra, ni od kiše. Ništa. Sve dok se zove čarapa, ne štiti ni od cipila, od žulja. Znači, ne štiti ni od čega. Ne štiti. Znači, sve dok se zove čarapa, dok i koliko dakle ima grije nogu, štiti nogu, može se mes uzimati. Dobro. Dobro. Pitanje. Ako možete da pojasnite to da je unuk Božijeg poslanika sallahu alaihi sallam Hasan ženio se kako u nekim predama stoji sa više od 20 žena. Dakle, ovo što se prenosi da je Hasan radijallahu anhu ženio se puno, ovo nije povezano sa privremenim brakom. On je svaku ženu ženio da živi sa njom. Ste razumili, braći? Svaku ženu je ženio da živi sa njom, ali je bio takve naravi da je puno otpuštao žene. Obzirom da je bio unuk Allahovog poslanika sallahu alaihi wa sallam, nije mu uopšte bio problem kad god hoće da se oženi, da se oženi. Jer je svako volio udat za njega. Pa je Ali je radijallahu anhu jednom prilikom sa Mimbera rekao nemojte ženiti više Aliju, jer on puno otpušta žene, pa su oni njemu odgovorili, ti nemaš sa tim ništa, mi njega volimo, mi ćemo njega ženiti, dokle god on hoće, neko otpušta. Ste razumili? Znači, ne možeš ti to haramiti, to njemu halal. Ovdje se ne radi o privremenom braku, a udu Hasan, radijallahu anhu, se nije ženio s nijetom da privremeno ženi sa nekom. Sa svukom je ženio je da bom bude žena, ali je puno, puno razvodi od otpuštio. Dobro. Zašto je nur dova haram? Zato što u njoj ima lažnih obećanja, zato što je izmišljena, zato što u njoj ima stvari koje su haram, Zato što onaj koji napiše tu dovu propisuje da je učiš tačno određeno vrijeme, pa da je kopiraš na deset papira, pa da će ti biti ovo, a ako je ne učiš, bit ti to i to. Znači sve haram, sve izmišljeno, izmišljana Allaha subhanahu wa ta'ala. Daje obećanja, ako je učiš, bit ti to i to. Ko to može obećati? Samo Allah subhanahu wa ta'ala. A nigdje nema da je to Allah obećao. Ko je taj koji slago na Allaha? onaj ko slaže na poslanika sallallahu alejhi ve sellem fel je tabawwa maqadahu minan nar nek se pripremi mjesto u džehennem eto što je haram treba li još dokazivati što je haram wallahi ne ja već je grije slagoj na Allaha na Allahovog poslanika uči nur da ubiće ti to i to ko to ima pravo reći samo to možemo saznati samo putem objave putem Kur'ana i sunneta nigdje ni u Kur'anu i sunnetu nema ove dove niti ovog obećanja. Prema tome, onaj koji to napisao, on je slagov na Allaha i na Allahovog poslanika. Nema veće grijeha. Automatski je džehennemlija. Automatski je sebi pripremi, nek se pripremi za džehennem. Sam je sebi izgradio mjesto u džehennem. Eto zašto je nur dova haram. Da li je dozvoljeno smatrati sufije koji vjeruju da su šehovi poznaju gajb i da njihovi šehovi upravljaju kosmosom da su kafiri? Naravno da su mušrici onaj ko smatra da njegov šejh zna nešto od gajba ili da neka gatara zna od gajba nešto ili da upravlja dijelom svemira on je time učinio širk i on je mušrik naravno ovdje kažemo on je time učinio širk ali nećemo se prema njem ponašati odmah kao prema kafiru i mušriku dok sa njim ne porazgovaramo, dok ne ponudimo sve dokaze na najljepši način, a ne da mu nudimo dokaze na način da on pobjegne od nas pa da uzina da onda neće da prihvati. Ne, na najljepši način da mu predočimo i dokažemo da je ono što, u što on vjeruje širk i da se mora toga klont. Pa ako poslije toga ustraje, onda, onda je dakle ustraju u svom širku i kufru. Neki kažu da nije haram muškarcu nositi hlače duže do ispod članaka. Da li je to mekruh ili haram? To je haram. Nositi hlače preko članaka. Preko članaka je haram. Šta je haram? Definicija velikog grijeha je da je svaki grije za koji je zapriječeno. Kaznom. Na dunjaluku. Znači, propisana je kazna na dunjaluku ako ukradeš, osjećaš se ruka. Zato kažu krađa veliki grije. Zato što ima propisana kazna za to. Ili se prijeti kaznom na ahiretu, džehennemom, na ahiretu. Ili se prijeti Allahovom mržnjom i prokledstvom. Koji god grije, uz koji god grijeh je spomenuta džehennem, da će biti kažnjen džehennemom, ima propisana na dunjaluku kazna uz koji god grijeh je spomenuta Allahova srđba i prokledstvo, to je veliki grijeh. Po pitanju puštanja nogavica ili bilo kakve odjeće preko članaka, ima i dva hadisa. U jednom hadisu kaže poslanik sallahu alaihi vselem ko pusti nogavice, odnosno nije nogavice, nego odjeću preko članaka iz oholosti. Allah subhanahu wa ta'ala neće u njega gledati niti će ga osloviti na sudnjem danu. Neće u njeg gledati. Šta je ovo što neće u njeg gledati? Znači, prijeti se kaznom na ahiretu. To znači da je to velike grije. U drugom hadisu se ne spominje oholost. Kaže, sve što je ispod članaka od odjeće, bit će u vatri. Šta ovo znači? Prijeti se vatrom. To znači da je puštanje odjeće preko članaka, preko članaka haram. Grije. Grije. Nažalost, puno ljudi ne vodi računa o tome, ne znaju za to, ili misli da je to, eto, nako možda malo mekru. Ne, radi se o ozbiljnom grije. O ozbiljnom grijehu, tako da o tome, o tome treba voditi računa. Naravno, hadis Ebu Bekra, kaže Ebu Bekr, poslaniće, a meni izar. Znate šta je izar? Izar je peškir koji se zamota oko donjeg dijela tijela. Zamota se. Kaže Ebu Bekr, meni moj izar spada. Spada mi izar. Šta ovo znači? Poslanik sallahu alaihi sallam kaže, ti to ne radiš iz oholosti. Ti to ne radiš iz oholosti. Šta ovo znači? Da ako ako nije iz oholosti, da možeš pustiti. Ebu Bekrov izar nije bio skrojen da bude duži od članaka. On je bio kraći, ali mu nekad spane. Šta ovo znači nekad mu pane preko članaka? Znači ili da se opusti u pojasu, pa spane, pa bio mršav, ili da prilikom pregibanja pokreta da se nekad pusti preko članaka. Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže ti to ne radiš iz oholosti onaj koji skroji pantole da mu padnu preko cipela do zemlje, nije kao slučaj Ebu Bekra. Ti njih skroji da budu kraći do članaka i malo kraći, a poslije toga ako smršaš pa spanu ili zbog čestog pokreta malo se svuku pa spane, to ti nije grije. To ti nije grije. Tad si kao Ebu Bekr. Nisi to uradio iz oholosti ali ako se iskrojio, pa peglo na tego, pa da pokriju preko cipila, pa da se malo i vuku po zemlji, e, ne možeš onda reći ima hadis Ebu Bekra. E, nije to tako, Ebu Bekr nije nosio izar. Jer on kaže, inne izari jekau, moj izar padne. Znači, nije bio maksimum skrojen da bude duži, nego padne. Jezak Mullah Hajra pitanja, ostavite za sljedeći put, a sad je ovaj već prošlo vrijeme.